Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare Dertlerime gülahım edim Gülahım edim, gülahım edim Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gülahım edim Kurban olsun canım tenim Gözlerine gülahım edim İşte şurada. Yaramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran kollarına günahım edim İşte şuradaki yaram ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran kollarına günahım edim Günahmedim Muhammedim Canda canan Muhammedim Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in Yollarında günahım edim Geldim huzur Tarla senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarına Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im